لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Hakika nyinyi mnayo ruwaza njema kwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwa anayemtaraji Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akamkumbuka Mwenyezi Mungu sana. Walamma ra'a almu'minuna alahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Na waumini walipoyaona makundi walisema, haya ndiyo aliyotuahidi Mwenyezi Mungu na mtume wake na Mwenyezi Mungu na mtume wake wamesema kweli na hayo hayakuwazidishia ila imani na utiifu. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Miongoni mwa waumini wapo watu waliotimiza walioahidiana na Mwenyezi Mungu baadhi yao wamekwisha kufa na baadhi wanangojea wala hawakubadilisha hata kidogo liyajzi Allahu as-sadiqin bisidqihim wa yu'adhdhib al-munafiqin in shaa'a aw yatuba alayhim إن الله كان غفورا رحيما Ili Mwenyezi Mungu awalipe wa kweli kwa sababu ya ukweli wao na waadhibu wanafiki pindi akitaka au apokee toba yao. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال Wakana Allahu qawiyan aziza. Na Mwenyezi Mungu aliwarudisha nyuma makafiri juu ya ghadhabu yao. Hawakupata kheri yoyote. Na Mwenyezi Mungu amewatosheleza waumini katika vita na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na uweza. Wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan. na akawateremsha wale waliowasaidia katika watu wa kitabu kutoka katika ngome zao na akatia hofu katika nyoyo zao baadhi yao mkawa mnawaua na wengine mnawateka wa awrathakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira na akakurithisheni ardhi zao na nyumba zao na mali zao na ardhi msiyopata kuikanyaga na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hakika nyinyi mna kiigizo kizuri kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa mwenye kutaraji rehema ya Mwenyezi Mungu na neema za siku ya mwisho, na akamkumbuka na kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi katika hofu na kutumai na katika shida na katika neema. Na waumini walipoyaona makundi ya washirikina walisema, haya ndiyo alituahidi Mwenyezi Mungu na mtume wake zamani, kwani lituahidi tutapata shida na kisha tutapata ushindi. Mwenyezi Mungu na mtume wake wamesema kweli, tabu hizi basi hazikuwazidishia ila nguvu za kuamini Mwenyezi Mungu na uzuri wa kunyenyekea kwa hukumu yake. Miongoni mwa hao waumini wapo watu waliomwahidi Mwenyezi Mungu kuwa watasimama imara na mtume katika vita na wakatimiza ahadi yao. Miongoni mwao wapo waliopata utukufu wa kufa mashahidi na wengine wamebakia wahai wakingojea nao kupata utukufu huo wala hawakuigeuza ahadi ya Mwenyezi Mungu waliojikatia juu ya nafsi yao wala hawakugeuza chochote katika hayo ili Mwenyezi Mungu apate kuwalipa waumini walio kweli kwa sababu ya ukweli wao katika imani yao na kutimiza kwao ahadi walioitoa na waadhibu wanafiki pindi akitaka au amwezeshi alielekea kufikia toba Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe kwa kukubali toba, mwenye kurehemu kwa kusamehe maasi. Mwenyezi Mungu akawarudisha nyuma makafiri waliojiunga makundi kumpinga mtume na nyoyo zao zimejachuki Hawakupata kheri yoyote kwa ushindi wala ngawira. Na Mwenyezi Mungu amewatosheleza waumini wasipate mashaka kwa kuwapatiliza wale makafiri kwa upepo na malaika. Na mwenyezi mungu ni mwenye uweza wa kutimiza litakalo, ni mwenye nguvu hapana wa kumshinda. Na mwenyezi mungu aliwateremshia wasaidia makundi ya maadui katika watu wa kitabu na ni mayahudi wa bani kuraidha kutokana na ngome zao walipokuwa na ndani yake na akaingiza katika nyoyo zao kitisho. Wengine mkawa mnawaua nao ni wanaume na wengine mnawachukua mateka nao ni wanawake na watoto na akakuridhisheni ardhi zao na nyumba zao na mali zao na ardhi ambazo nyayo zenu hazijapata kuzikanyaga kabla yake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu ni mweza wa kutimiza kila alitakalo.